الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da smo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i počastio nas da u ovim danima kada se naša braća i sestre upućuju prema Bejtullahu prema Bejtullahu da mi budemo u ovoj kući pa ga molimo njegovim najvećim imenom da što skorije i mi ako Bog da budemo na tom barek mjestu salavat salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu njegovoj časnoj toj porodici vrlim i plementima, ashabima i neka je mir i spas, salavat i salam svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodaru, naš ništa nije lahko osim onoga što ti svojim robovima iz milosti svoje olakšaš, pa te molimo da nam olakšaš svako dobro. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi idemo alhamdulillah kroz sahih imama Buhari i družimo se sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i možda je na samom početku vrlo bitno ukazati na, jedan, na jednu činjenicu naših života. Koliko god da se čovjek trudi, koliko, da, koliko god da čovjek ulaže napar, ako mu dragi gospodar ne dadne uspjeha u onome što radi, prvo što će ga koštati jeste njegovo planiranje. Kaže, sve sam bio isplanirao. I ništa mu nije ispalo onako kako on planirao. Vrlo je bitno da uvijek imamo na umu da jednako onako kako nas je gospodar zadužio da planiramo, da se trudimo. Rekao je وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Na Allaha neka se oslane oni koji iman imaju. To je jedna dimenzija. A druga dimenzija je vrlo bliska vama. Ja bih vas zamolio da pokušamo onoliko koliko mi možemo. Kada smo govorili o znanju, rekli smo da dvije vrste ljudi neće naučiti nikada. Jedni su oni koji su oholi, a drugi su oni koji su stidni. Pa kaže jedan za ništa se više svijet ne stidi. I onda ja kontam u sebi, Jarab, zar se ne stidiš ti zajedno sa mnom što mi ništa nismo učinili da se ljudi stidi Dakle, ne samo da s jedne strane shvatamo da je dragi gospodar taj koji daje rezultat. Mi nismo zaduženi. Muhammed sallallahu alaihi wasallam jedan od najjačih ajeta koji je njemu objavljen i koji je smjernica meni i tebi u svim našim relacijama i odnosima jer koji inneke la tehdi men ahbebt walakin Allah jehdi men ješa zaista ti Muhammede nećeš uputiti onoga koga voliš nego Allah je taj koga upućuje koga hoće znači jer Muhammed ali salam voli upućenog ili neupućenog voli onoga ko nije upućen jer kaže mu gospodar ti zaista nećeš uputiti onoga koga voliš prvi uslov u odgoju insana jeste da voliš insana. Da mu voliš dobro. I to gledam i na svome vladu. Vjerujte, borba je danas borba za srce. Ako nam uzmu srce i ako emocije naše djece i naše omladine budu okrenute u nekom drugom pravcu, mi ih ne možemo povratiti. Džaba razum kaže nemoj tamo, ne ne, on ode tamo. I ona ode tamo. I zbog toga vas molim da ove dvije stvari imate na ovom Prvo, koliko god da se mi trudimo, Pazite, ovaj mesčit je svojim gabaritom mal. Ali on nek samo jednog od nas Allahovom milošću uvede u džennet. U smislu da je čuo nešto lijepo pa se držao toga. Da se odgojio pa da je Hajli uspostavio svoju porodicu, uspostavila svoj brak tako. Jedan insan da uspostavi nama je ako Bog da dovoljna dika kod Rasulullah Prva stvar da rezultati nisu u našim rukama i druga stvar da borba koju mi danas imamo je borba za ljudska srca. I vjerujte, vjerujte da ako tu borbu izgubimo, onda to što smo živi, što dišemo, jedemo, pijemo, ženimo se, udajemo se, imamo poslove, nemamo poslove, žalimo se jedni drugima, da je to manje bitno. Jer kada ubiješ kada ubiješ dušu jednom narodu, kada ubiješ ono što oni jesu, substancu njihovo, kada ubiješ kod insana osjećaj, ja, mene Allah dragi stvorio dao me na ovom dunjalku, kad mu ubiješ to, onda si mu ukinuo i onda si mu dokinu onu dimenziju koja je najbitnija kod njega. Jer je insan, insan kada dragog Boga vjeruje. Insan je insan kada ima mjerila u životu, kada ima jedno od naših mjerila, neka i to bude. Nastojimo koliko god da su mala naša djela. Nastojimo da u njima budemo ustrajni. Nastojimo onoliko koliko možemo da svako dobro, svaka vrata dobra, ako smo počeli ti ja da kucamo, nemoj više nikada da ih zatvorimo. Uvijek kucaj na ta vrata. Ja gledam ovo što skupljamo pa razmišljam subhanallah Allahovog davanja. Da Allah počasti. Insan dođe, dolazi u tabački i sad mala dragi otvorio dunjaluk. Ali on je sebe navikao na što? Navikuo na davanje. Iako je davao dvije, tri, četiri marke, kilu riže znao da nosi, Sad zna po vreću riže svaki dan da romašni, ili vreću šećera, ili vreću brašna. Mi ne znamo, mi ne znamo gdje će nići. na nama je da sadi. Allah mu rahmetila jedan jedan dedo, Ahbab, njegov, Ahbab mi priča, njegov, njegov dedo bio, sadi krompir prošlo, prošle godine i pitaju ga dedo što će ti, kaže, sad imaš ono, mi iz Makedonije uzmijemo jeftino, kaže, bez veze. Kaže, sine, neko je sadio pa sam i ja I kaže, Allahovim emrom on nije dočekao da, da taj krompir poje ali je posio. A da bi to uradio moraš imati mentalitet da ti je svejedno, hoće se primiti ili neće. Nije tvoje, naše je da, naše je da posijemo lijepu riječ da kažeš, lijepu misao da prenesiš. Da kažeš ovo gospodar kaže u Kur'anu, ovo kaže Muhammed sallallahu alaihi hadis. Na samom početku, kao što smo običajali, preučit ćemo Fatihu i dobom se sjetiti imama Buharije, znači u hadijsku zbirku čitam. Redan dam al-Fatih. Mi smo završili sa poglavljem o čišćenju 156. E, hadis je isti kao 155. koji smo čitali gdje Mohamed s.a.v. kaže za nečistoće koje su stvrdnute u životinje da se time čovjek nečisti tako da nećemo taj, taj hadis više, više ni čitati. Prelazimo na ono što je da kažem sastavni dio svakodnevnice vjernika i, i vjernice. To su hadisi koji govori konkretno o abdestu. Tri poglavlja onaj su otprilike jedna im je tema. Kaže babul Ludu i Merleten merra, kaže imam Buharija, poglavlje uzimanje abdesta po jedan put, babul Ludu i merratein i merratein, poglavlje abdest dva puta, dva puta, uzimanje pranje po dva puta i kaže imam Buharija babul Ludu i salasan salasan. Uzimanje abdesta po tri puta. Vi znate da sve osim potiranja glave se po sunnetu Resulullah sallallahu alejhi radi tri puta, al tako i ruke i lice i tako. Ovo na samom startu da vam pokažem koliko su evo ti naši alim, ta naša ulema imali smisla za organizaciju. On je nama u tri poglavlja sve objasnio. Prvo objasnio nam je da može i po jedan put, objasnio nam je da može po dva puta. objasnio nam je da može po tri put. Druga stvar, objasnio nam je da broj sam po sebi. Resulullah s.a.v. je ostavio i minimum, a pokazuje i maksimum. Više od tri puta je bilo šta? Pretjerivanje. Israf, jel tako? Mislim, Allaha mi drago ono što sam govorio ranije, da insan kad je alim, ta ulema, odgaja malim stvarima prije velikih stvari. Lako je kad ja te kažem, slušaj, ako to ne uradiš, to je od velikih grijeha odeti ti u džehennem. Međutim, kad, kad ti napravim takvu situaciju, da ti to sama shvatiš, da ti to sam shvatiš, to onda pravi odgovor. Jer pristup ljudima, kada je Mohamed a.s. koji je, subhanallah, to, to mi moramo imati. Ako je, evo, spominjao sam jedan princip, zaista ti nećeš uput onoga koga voliš. Pa smo kazali prvi princip, hoćeš da odgojiš svoje djete ako dozvoliš da te sržba obuzme u trenutku kada ispravljaš neku anomaliju kod svoga djeteta, šta si? Otišao se od sunneta Rasulullah, moraš ga voliti. Evo drugi princip, kaže gospodar Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Walau kunta al-qalbi Da si Muhammed bio grub i na srce, on bi se oko tebe, oko razbježao. Pa ste on je pečat svih poslanika. I to je trebao. Tako je gospodar dao nama da imamo smjernicu. odgajanje na ovaj način i hadise koje ćemo ako Bog da pročitati. Prvi hadis je حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس prenio nam je Muhammed ibn Jusuf od Sufjana, od Zaid ibn Eslema, od Ata ibn Jesar, od ibn Abasa. Ibn Abbas, radijallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, jamiđić Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, kale, tavadda an nabiju merraten merra. vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem je uzeo abdest po jedan put. Znači jedan put opro ruke, jedan put opro lice, jedanput sve ono što, se, što je od farza bilo abdesta Resulullah sallallahu alaihi veselem i sunnijeta je radio po jedan put. Ovo u startu nam govori. Onaj hadis koji ponavljam stalno strah vidim šta se dešava u ovome da kažem ambijentu nas muslimana i muslimanki koji smo praktičari. Jer ja ne mogu ni za koga reći onaj da je više vjernik ili manje vjernik. To Allah dragi sudi. Ja samo mogu reći praktikuje islamske propise, obavlja namaz, ne znam, to se odjeva i tako dalje i tako dalje. Ovaj, strah me ovoga upravo. Sjećate se Harisa Muhammeda sallallahu alaihi sallam Inna hada dine metin Zaista je ova vjera jaka Walen yushadda dina ahadun illa galebehu I niko neće šta pretjerivati u vjera da ga vjera neće savladati. To je, Pazite, to je smjernica Rasulullah sallallahu alaihi sallam. I prvi, ovaj prvi hadis gdje Rasulullah kaže po jednom je, to, to je u biti praktičan primjer kako je vjera laka. Pogotovo kada nema vode. Evo i kad ima vode, a žuriš, moraš onaj, stići neku obavezu. Rasulullah u Buhari ima hadis da se Rasulullah sallallahu alaihi sallam opravši po jednom one dijelove koje treba oprati. I to je vrlo bitna smjernica. Sada ostavi na stranu. U utorak smo imali neko druženje, pa Allahem drago, krivo mi dvije stvari što nisam rekao, onaj, a planirao sam. I to mi bile možda i suštinske stvari. Bilo je predavanje o braku, ovako smo naslovili nekako brak između znanja i mraka. Jer kad nemaš znanja kako ući u brak, zašto ući u brak, jel, koga izabrat za bračnog drugom da se, kaže, mrak mu pao ne kaže svijet džaba o I, i njemu i njoj. I jedan, jedan od hadisa kojeg sam htio spomenuti, vjerodostojan hadis od Resulullaha sallallahu alaihi sallam, prilikom sklapanja braka pa kada muž i žena se prvi put osami. Dova koju nas je Mohamed alaihi sallam naučio, vjerujte, meni jednostavno, tako me je dojmila. Kaže, onaj Mohamed alaihi sallam kaže, kada se to desi, kaže, stavi muž ruku svojoj hanumi na čelo i kaže, Allahumme inni es'eluke min hajriha wa hajri ma džubilet alihi. Kaže, gospodaru moj, molim te njeno dobro. Allah odre. Molim te njeno dobro. I dobro koje je u njenoj prirodi. Isto tako žena moli gospodara, gospodar, uzme za ruku svoga muža, kaže, gospodar, molim te njegovo dobro i dobro njegove prirode. Zašto? Subhanallah, onda nekad se ljudi posveđaju Ja kažem, svi mi bez izuzetka izlačimo iz ljudi ili najbolje u njima ili najgore u njima suhana. I zato ovaj hadis Muhameda sallallahu je bitan u ovoj, u dimenziji. Poznavati vjeru na pravi način znači upravo ovo. Ako je praksa Muhameda sallallahu alaihi bila da se stvari ne zakivaju i mi nema kod nas vi ćete vidjeti kod ljudi i muslimana to je širina, to je lahkoća abdestio po jedan put i to je sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam hadis bideži Buhari drugi hadis hadesena Husin ibn Isa prenio nam je Husin ibn Isa قال حدثنا يونس ابن محمد prenio nam je Yunus sin Muhammeda حدثنا فليح ibn Sulejman عن عبد الله ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm od Sulejmana, od Fulejha ibn Sulejmana, od Abdullaha ibn Abi Bekra, ibn Amra ibn Hazma, an Abad ibn Tamim, od Abada ibn Temima, jednog od tabina, a na Abdillah ibn Zaid, od abdullah ibn Zida jednog od pisara objavi. Kaže, ene nebija sallallahu alaihi wasallame te vadae merretini merretini. Da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam abdestio po dva puta. Sada ovo je, alhamdulillah, već onaj širina. Kada imaš, možeš jednom, evo možeš dva puta. I posljednji hadis je ujedno i najopširniji. Pročitat ćemo ga zajedno zato što tu se govori o Hazreti Osmanu radijallahu anhu koji je želio da pouči ljude kako je to Muhammed sallallahu alaihi wasallam abdesti. Kaže Abdul Abdulaziz ibn Abdillah el-Uwaisi prenio nam je Abdulaziz ibn Abdullah el-Uwaisi kala Hadesani Ibrahim ibn Sa'd od Ibrahima ibn Sa'da an ibn Shihab od ibn Shihaba jednog velikog pravnika ena Ata ibn Jezid ahberehu da je Ata ibn Jezid ga obavijestio Enne humrane meula Osman ahbarahu. Od štičenika Hazreti Osmana. Vi znate, ranije bila praksa da se ljudi, pogotovo zarobljenici u ratu, porobljavaju i budu robori. I onda Islam je uveo jednu praksu. Islam nije, gospodar nije zabranio u Kur'anu robstvo. Ali je dao smjernice i preko Muhammed a.s. i kroz kur'anske ajete da se u biti to dokine. Kako? Ljudi su oslobađali svoje robove kada? Kada ima kefaret za post. Kada ima, ne znam, nija odri... Znači, svi su modusi postojali da se to desi. I ovaj uh, Humran je bio štićenik kad kaže meula, ova riječ meula, to doslovno znači oslobođeni rob. I obično ti ljudi nisu željeli da napuste ljude koji su ih oslobodili, nego su ostajali uz njih, bavili se, oženije se, bavije se onaj poslovima koji su bliske tim svojim bivšim, bivšim vlasnicima. I sada on nam govori, subhanallah, a i ovo je velika lekcija. Obično, malo je zaposlenika koji će vam fino pričati o svom poslodavcu, tako? A sad zamisli, bio si rob i ovaj te pustio. Ma nemate nama Pobjegao Zašto? Ne mu ni blizu bi, jel tako? Kaže, on je meni za sedam stoja izrabljivo sedam godina. Dobro, što si ostao? Ko ti je kriv? što nisi našao bolji posao, što nisi intenzivno tražio, pa kad nađeš drugi posao, hvala vam, jer smo se mi dogovorili da vam mjesec dana ranije najavim, ja kao musliman svoje obaveze ispoštujem prema vama, ja ću ako Bog da promijeniti posao. Ovaj oslobođeni rob Hazreti Osmana radijallahu anhu kaže ja sam vidio Hazreti Osmana kako je uzeo jednu posudu da bi i najin. Prvo je pozvao da mu se donese posuda sa vodom afraga ala kafihi ثلاث mirar pa je onda iz te posude su mu tri puta izlili vodu na, na ruke ono kako je po sunnetu sallallahu sallallahu ve da se, da se radi prije uzimanja samog abdesta šta perimo šake kada je vi znate to vjerovatno kada je ovo je od sunneta kada je još preče da to uradimo kada ustanemo tako kada čovjek ustane i zasna onda još preče da opere ruke pa kaže فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَا Nakon što je oprao onaj, obje ruke, onda je desnu ruku unio u tu posudu gdje je bila voda, فَمَدْمَضَ pa je izaprao usta. Hazreti Osman radijallahu anhu. Sad ovaj Humran objašnjava što je Osman radijallahu anhu radio. Vostenšak. I izapravo je nos. Vi znate kako se to radi. Desnom rukom se unosi jel da voda, lijevom se ispuše nos. Jer vidi nekada ljudi preleti. Inače one stvari, pošto što hvala dragom gospodaru, Allah je dao taj štit i od bakterija i od svega u tim dlačicama nosnim Kada i zapiramo i zapiramo, desnom rukom unesemo, ušmrknemo vod, a onda lijevom rukom ispušemo nos. Suma gasala je u salasan, a onda je, kaže, oprao svoje lice tri puta. Vojedeji ilal mirfaqain, i oprao je svoje obje ruke do izalakata, salase Sume meseha bi resihi, a onda je potrao svoju glavu. Ali pogledajte, to, to je tako dinamično. Oprao ruke, izaprao usta, izaprao nos, jel tako? Oprao lice, oprao ruke, potrao glavu, Sumba gasale riđlejhi salase mirar ilal kaben. A onda je oprao noge do, do člana ka tri puta. A sada pogledajte ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi Summa kale. U drugom hadisu se kaže ovako sam vidio Rasulullah sallallahu alaihi sallam da abdesti. Ovdje u ovom hadisu kaže Hazreti Osman radijallahu anhu kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam men te voda nahva vudu i hada onaj ko se bude ovako abdestio slično ovome kako sam ja kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma salla rekatin pa onda nakon što uzme abdest, klanja dva rekata namaza. La yuhadithu fihima nefsehu. A prilikom ta dva namaza ne priča sa samim sobom. Znači ne misli jo imam ispit, jo imam konsultacije, jo moram ovo, moram, ništa. Dva rekata prazni, prazno, samo mislim gospodaru tebi na namazu. Njegova veličina ti na pameti, ono što ti on dariva, ono na čemu trebaš biti zahvalan. Kaže, klanja, znači abdesti se. Slično ovome što je Hazreti Osman prenio. Onda klanja dva rekiata. Pod uslovom la yuhadithu fihima nefsehu. Sa samim sobom ne priča. Nema misli koje kolaju. Gledajte nagrade Allahu dragi. Gufira lehu ma taqaddama min Sve ono grijeha što je učinio Allah mu pobriši. Kada smo govorili o znanju, znanje je prva nukleus. Nakon znanja razumijevanja nakon razumijevanja primjena. U biti, vjerujte mi, ide suprotno. Znanje je široko. Pa ono što od znanja razumijemo, jel da, je uži. Pa ono što znanja praktikujemo, je najuži. Kaže Resulullah s.a.v. Uveo ga gospodar u džennet. I kaže, čuo sam na nule, pitam čije su. Kaže, Hazreti Bilal. Kaže, Bilal, šta ste ti učinio pa si ušao u džennet? Čujem ti na nule u džennet. Kaže, Boži poslanić nikada nisam abdestio, a da nisam klanio dva rekiata Kaže time. Vjerujte koja je to svijest kod ljudi. Muslimana govorio samo. Kada su onoga alima pitali da znaš da sutra ideš sa ovog svijeta. Bil išta od svojih dijela povećao. Kaže ne bi Allaha mi ništa. Ja želim da mi svi idemo uz Božju pomoć u tom pravcu da mi toliko imamo hajra u svojim životima, toliko dobra kojeg možemo podnijeti da nam ne, ruši, da imaš i porodični život, da možeš sa svojom porodicom prohodat, da možeš svoju djecu izvjeti, a u isto vrijeme ono što si imao od svojih redovnih obaveza, od namaza, od učenja Kur'ana, od zikra, od salavata na poslanika, od, od učenja konkretno islamskog znanja, čitanja, da, ti, da sve to bude, da kažu sutra ideš ako Bog da, na putovanje s kojeg se niko na ovaj dunjaluk nije vratio. Ti kažeš, alhamdulillah, hvala Allahu, koji me je počastio da će me u ovome uzeti. Nije to šala. To je, to je proces gdje čovjek mora raditi na sebi i raditi na onome, na onome što jeste suština, suština našega života. Ovdje ova, ova tri hadisa, prvi da je Resulullah sallallahu abdestio po jedan put, da je abdestio po dva puta i da je abdestio po tri puta, nam pokazuje koja je širina. Alhamdulillah, Allah dragi nas je počastio da imamo Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Vjerujte mi, vjerujte mi braćo, drage sestre, vjerujte mi, mi imamo problem koji je vrlo opasan. Pitanje je kad će nam se razviti od lava. Prije par dana sam takvu situaciju vidio da ono što vama pokušavam slikovito predstaviti pa kažem niko neće otići kod stomatologa koji nema završen fakultet. Slikovito da kažem A pazi, moja vjera je meni bitnija od mojih zuba. Zubi boli, boli, boli, pa riješće se, jel će ona izvadit brico, ne mora... Jel, ne do Bog odim kod čovjeka koji nema, nema pojma, nema, pazite, nema mahalskog hođe da je sjedio sufar da je pred njim da imanske šarte, ko što smo malo prije radili, da mora biti čisto dijelo, onaj tijelo i mjesto klanjanja. Te elementarne stvari, Allah mi drago, dođe čovjek na fakultet, ni pet, ni šest, odmah postavi pitanje i na kraju kao kufr, kufr. Allah, vjerujte, Ebu ovog vremena. Vjerujte mi. Bježite od tih ljudi. Bježite. Ti u redu. Ja cijenim sve to. Ti si Alim, ti si Ulema, Kenan. Bogat pred kim si ti uči. na strancu Fina vidi. A ja, i ono što sam vam rekao, ničije mišljenje, draga braćo, drage sestre, ničije mišljenje, kaže Allah, kaže poslanik, prenesemo do leme. To ok, nas imate sto, vjerujte mi, strane ljude iz vjere ister, isterivaju. Mi banalan primjer, u Buhari da je Resulullah po jednom, onaj, abdestio. Sad kad, kad te vidio neki tako džahil, neznalca, šta bi ti rekao? Kako ti to abdestiš? Imaš problem. Čuvajte se. Pazite, neznanje, neznanje onda uz neznanje ide automatski se zalijepi osobina koja je koja je Iblis i Ali dovela u ono što je. Eba ovo stekbere. Odbio je šta? i oholio se, odmah se oholi. Ne možeš ga ni za glavu, ni za rijep, ni Smiri, vjerujte mi, proces koji mi moramo otvoriti ovdje. I to ovaj tabački je mala karika u tom procesu. Naš identitet, braćo i sestre, pokušao sam to i da kažem prošli utorak kad sam govorio. Naš identitet je jako onoliko koliko ga znamo i koliko smo na njega ponosni. Ja vas sada izazivam, evo ja ću, ja ću zatvrtoć, sjet se 10-15 ljudi koji se danas ustrao. Koliko znaju o islamu, a i ako znaju koliko se ponosi ili se stide. Vjerujte, mi nemamo, nažalost, mi nemamo drugog načina. Nego, nego da, alhamdulillah, malo po malo, mijenjamo stvarnost, dodajemo kap po kap. Mijenjamo razmišljanja ljudi, nastojimo razgovarati sa njima. Vjerujte, ovo je, znate, kažu rovovska borba, ovo nije ro, ovo ona od, od kuće do kuće borba. Vjerujte, u svaku kuću su nam ušli. Ili su ušli oni koji nam od vjere pravi bauk, ili su nam ušli oni koji nam od vjere prave cirkus i kažu to je ništa, to je bez veze. Tebola, šta ti je čovječ, to je moj identitet. Onaj hadis Resulullah sallallahu alaihi sallam koji sam u kitabu na ilmu kad smo govorili o znanju, onaj spominjao, vidim dosta vas je koji, alhamdulillah, dobre u tabačkom, mi smo ko onaj provodni bojler. Neki dođu malo jodu, neki budu, neki, to je super. Alhamdulillah, takav je vjernik. Nemoj on, zalijepi se za, kaže on, reku, dobro, u redu. zašto je to tako? Kaže, kaže moj šej. Merhabat, imao neki ajet, imao neki hadis, ima što kaže moj šej. Ja sam bio profesor jedan veliki alim, došao mu čovjek, kaže, radi, brani seminarski, radi, kaže, treba fikski propis. I kaže on njemu, kaže, dobro, šta ti je argument, jesi li našao u knjigama negdje? Kaže, ne, ne, kaže moj šir. Pa dobro, sad on konta, možda se momak zbunio. Pokušavam s druge strane da priđe, šta ti je, kaže, argument. Pa kaže, pa kaže moj, ma kaj, on se i ti tvoj šir. Čovječe Boži, to je vjera, bolan. To ljudi u stomatologiji, u medicini, u elektrotehnici, u fizici, u biologiji, kažu autoritet na osnovu čega? Na osnovu onoga što je. Vjerujte mi, hadis Rasulullah s.a.v. Sjećate li se? Vratili su se i ispričali Muhammedu a.s. Jednom od nas otvorila se rana na glavi. Sjećate se toga hadisa, oni koji su bili. Kaže, šta je bilo? Kaže, ustao sam džunup, nečist, kaže, mogu klanjati, kaže, sa tejemom, s nečim, kaže, ne možeš, moraš se okupati. Čovjek se okupa, dolazi kod Resulullaha sallallahu alaihi Šta se desilo? Razbolio se nakon što se okupa. Pa ste nisu znali, ne neke elementarne stvari iz vjerovanja, nego nisu znali za tajemom čovječe. Za tajemom, da ima zamjena za abdest. I zamjena za gusul, ako, ako si džunub. I kaže Resulullah sallallahu alaihi nakon što su mu ispričali, kaže, kataluhu, katalahumullah. Kaže, uveli su ga, Allah ih ubio. Za njega, pazite, za onoga za koga gospodar kaže o inneke la'ala kulupin adim ti si Muhammede zaista veličanstvenog morala. Za onog za kojeg gospodar kaže wa ma nak illa rahmetelil alamin. smo te kao milost svim svjetovima. Kaže ubili ste ga, Allah vas ubio. Čuvajte se. Vjerujte mi, čuvajte se. Ja molim drago gospodara da nas sačuva neznanja. Molim Allaha dragog da nas sačuva od onoga što neznanje vodi za sobom oholost. Molim Allaha dragog da nas sačuva i neznanja i oholost i lošega morala. Odmah tu ide sve Da nas Allah dragi počasti bez obzira koliko je malo. Koliko je malo djelo. Ustrajte, družite se, bataliju, ne, ovaj Kenan priča glupost, ja nešto dolazim u halku, halka mi je zadnja, ma neću uopšte, ne, pjeru, rec, i pošalji e-mail, ti svaka nakar. Ja sam imao situacija da me ljudi preko e-maila nazovu kafir. Allaha mi drago. I onda nakon nekog vremena kaže bila sam na predavanju fine predavanje. Pa dobro, reci mi je fino predavanje, ja sam kafir, da znam gdje sam. Pazite, čuvajte se neznanja. Čuvajte se neznanja. Nemojte, do, nemojte da dozvolimo sebi. Ovo tijelo koje smo danas hranili jedan put, dva put, neki i više puta. Nemojte da tijelo svoje hranimo. Ovaj mozak koji nam je dragi Allah dao da ne hranimo I ovu dušu pogotovo dušu da ne hranim, spominjanjem Allaha i mijenjanjem svojih osobina. Da nas Allah dragi u tome pomogne. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodar naš, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koji približava džehennema. Gospodar naš, molimo te da nas počasti susretom sa tvojim pejgamberom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Gospodar na taj dan ne naša lica bijela budu. Gospodar naš, nemoj da naša lica crna budu na tome danu. Gospodar naš, sačuvaj nas oholost. Gospodar naš, sačuvaj nas neznanja. Gospodaru naš sačuvaj nas loših ponašanja. Gospodaru naš molimo te da budemo od onih koji čine mala djela. Gospodaru naš neka naša mala djela budu kod tebe primljena. Gospodar naš sačuvaj nas da se umislimo i da pomislimo da mi nešto znamo, ti si jedini koji znaš, Gospodar. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas sačuvaš od svakoga zla na oba svijeta. Gospodaru naš počast nas proživljenjem u društvu tvoga miljenika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Oprosti nama i roditeljima našima. Oprosti braći i sestrama, gospodar. Onima koji su prisutni oni koji, koji su odsutni. Molimo te, gospodar, da nas počastiš da je manet Islama nosimo dostojanstven. Gospodar naš, sačuvaj nas da mi Islam obrukamo. Gospodar naš, sačuvaj nas da mi Islam ne obrukamo. Gospodar naš, sačuvaj nas da mi Islam ne obrukamo. Molimo te, gospodar, najvećim imenom Tvojim da sve što radimo, da iskreno radimo. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom tvojim da sve što uradimo da ti kod sebe primiš. Gospodar naš, što više nek naših dobrih dijela bude u hizmetu tvojoj vjeri, gospodar. Molimo te na kraju, gospodar, da nas počastiš ustrajnošću u svakom dobru kojeg čini. Proživi nas među onima koji su ustrajni u svojim dobrim djelima bili. rabbil الصراط المستقيم